Biciclo cun electra helpo. De longe mi biciclas. Ne kiel alt nivela sportisto, sed kiel simpla amatoro. Pli juna, mi capablis superi cent quindec kilometroin en unu tago, au sur grimpi quelcain famain mont passeioin, kiel Tourmalet au Obisque, sed tre modeste. Sur tiai crutai declivoi, mia rapido estis pli mal pli dec kilometroi hore, tie kie la profesiuloi de la Tour de France, Franza Tourneo, flugas je dudec vin kilometroi hore. De ciam mi opinias che sporto estas ne nur plezuro, sed ancau garantio contra u malsanoi, che marciado, curado au biciclado plibonigas la resisto povon de nia corpo, che sporto devas resti simpla muscola afero. Cai compreneble, mi tutte ne imagis usi electran helpon. Sed, cio tio, estis antaue. Mia nuna agio, sebdexes iaroi, cai celcai san problemoi trudis che mi portu cor stimulilon. Segve, ec la modestai declivoi de nia perigordo nun endangerigas min. Mi pretis cesigi miain carain promenadoin. Sed, antau du iaroi, mi fin fine decidis aceti biciclon cun electra helpo. Cai mi proponis al mia et fari same. Tion mi decidis ec de ciam mi convincigis che tiu nova veturilo donatsos al mi eble quin au dec pliain jaroin da biciclado. Tio estas quin au dec pliain jaroin da sano cae felicio. Post du jaroi cae ses mil kilometroi mi tute ne bedauras tiun decidon. Tamen, iu demando ticlis min. Ciom grava estos la ecologia spuro de tiu nova practico? Ien quelcai technicai informoi por taxi gin. Mia accumulatora batterio, 36 voltoi, en tutte chargita, stocas electran energion je 400 watt horoi, tio estas nul como kilowatt horo. Gi capablas helpi min pedali, gis distansoi iomete superai al cent kilometroi. Compreneble, la electran helpon mi devas completigi per suffice da muscola forto por kiel eble plei multe spari la baterion. Se ne, la puno ocasus antau la fino de la promenado. Fini la distanson, revenante heimen sen electra helpo, per biciclo pesanta dudec vin kilogramoin. Ne forgesu che gi enhavas electran motoron cae baterion tute ne estus plezuro, sed male galer puno. Do, ne dubu che usi biciclon cun electra helpo restas sporto. Sporto pli milda ol usante sen helpan biciclon, sed tamen sporto. Sporto adaptita al miai nunai capabloi. Compreneble, mi devas la tutan promenadon controlli la intenson de mia clopodo, por spari samtempe la batterion de mia biciclo, cae mian coron. Mian coron bat frequenzon mi controlas veturante. Cai la voio, horizontala, supreniranta au malsupreniranta, mi adaptas la helpon electante inter quar povumo niveloi. Mi ec povas ne usigin. Mi precisigu che en Franzuio la legio rilata al tiai bicicloi diras che la helpo automate cesu ec de ciam la rapido atingas dutec vin kilometroin hore. Kiom da energio mi bezonas en unu jaro? Por 3000 kilometroj, 30 oble 100 kilometroj, mi bezonas 30 0,4 egalas 12 kilowatt horoin. Kiuj kostas apenaŭ 4 euroin. Tio estas ege malpli ol multai alispezai veturadoi, au hobioi. Alia ticla demando estas, ciu mi hontu pro la uso de tiai baterioi, ciui entenas tiom da litio. Ien mia respondo. Post quelcae iaroi, ciam mia baterio estos elusita, mi nepre portos gin alla vendisto de mia secvonta, porce li transdonu alla tauga industriisto, quiu, espereble, recyclos gin. Ne forgesu che batterio de biciclo estas ege malpli granda ol batterio de auto. Mi esperas che mia tuta vivo ne lasos tro grandan malbonan spuron sur nia planedo. Exemple, mia lasta aviadila flugo occasis por la Universala Congresso de Nitro en 2016. Ien plia avantaggio de tia biciclo. La electra helpo esta suffice adaptebla por malgrandigi la differenzoin inter la sportai niveloi por eviti che la pli rapida attendu sian partneron. Sufficias che tiu lasta usu sian helpon pli intense au pli ofte. Danke al tiu rimedo, exemple paroi povas bicicli cune cae samplesure. Quancam mi consilas tian biciclon al multai iom maliunigintai biciclo chatantoi, mi ne desiras casi quelcain gravain punctoin. Nepre necessas secvi plurain technicain recomendoin por unu flanque pli longigi la vivon de la batterio, tre multe costa, cae ali flanque ne sin endangerigi ne forgesu che tia electra technologio povas riverigi dangera ocase de misuso. Incendio de litio estas subita cae malfacile regebla evento. Ia tre malofta, sed ebla. Do attentu ec la plei malgrandan signon de misfunccio de via baterio cae ne lasugin ne prisorgata dum gia shargado.